yigirma uchinchi dars tovushlarning mahrajlari bu nihoyatda zarur har bir kishi bilishligi kerak bo'lgan muhim dars shuning uchun bu darsni nihoyatda e'tibor bilan o'rganishlik kerak chunki arab tilida bir harfning o'zgarishligi bilan butunlay katta bir ma'no o'zgarib ketadi shuning uchun ham arab tilida harflarni har birini o'zini o'rni mahraji bor ana o'sha mahrajidan chiqarishlik kerak mana ba'zi bir kishilar arab tilini arab harflarini mahrajini yaxshi bilmagan holatda duo qiladilar duo qilganida o'ziga rahmat so'rayman deb azob so'rab qo'yishi mumkin yoki namoz o'qiguvchilar namozini durust bo'lishligi ham yoki fos bo'lib ketib qolishligi ham mumkin mana shu harfni joyidan chiqarmasa demak namozning qabul bo'lishligi uchun ham mana shu tajvid qoidasi mana bu harflarni mahrajdan chiqarishlik shunchalar muhim darsga o'tamiz tovushlarning mahrajlari mahraj nima tovushlarning chiqadigan joyi tovushlarning mahrajlari nechta o'n yettita birinchi mahraj qaysi javob halqum bo'g'iz bilan og'iz orasidagi bo'shliq demak halqumdan chiqadigan ovoz bundan vov alif yo ya'ni a i u mat harflari chiqadi ikkinchi mahraj qaysi halqumning eng yuqori tomoni bundan hamza bilan hoya havas ya'ni h chiqadi uchinchi mahraj qaysi uchinchi mahraj halqumning o'rtasi bundan ayn bilan hoyu huttu ya'ni h chiqadi ayn h h h ayn h endi ba'zilarni mana shu ayn harfini chiqarishlikka tili kelmaydi lekin ko'p ko'p mashq qilishlik bilan tilni o'rgatib olsa bo'ladi ayn ha ha to'rtinchi mahraj qaysi halqumning eng oldi bundan g'oyin bilan xo chiqadi ya'ni qirilib chiqadigan qattiq xo yo'g'on harfi g'oyin bilan xo g bilan x chiqadi beshinchi mahraj qaysi beshinchi mahraj tilning eng yuqori tomoni bilan uning to'g'risidagi tanglay demak tilning eng yuqori tomoni va to'g'risidagi tanglay shu tegishligi bilan bundan qof chiqarkan qof mana qof desangiz tilingizni eng yuqori tomoni to'g'ridagi tanglayga chiqadi mana q q qof oltinchi mahraj shu qof mahrajining bir oz oldi bundan kof chiqadi kof mana qofda tilning teparoq tomoni ya'ni eng yuqori qismi tanglaga tegsa sal pastrog'i tilning sal pastrog'i va uning to'g'risidagi tanglaydan kof harfi chiqadi k yettinchi mahraj tilning o'rtasi bilan uning to'g'risidagi tanglay tilning o'rtasi bilan tepa tomoni bilan uning to'g'risidagi tani bundan tartib bilan jim shin yo chiqadi j sh yo j sh yo tilning o'rtasi bilan to'g'risidagi tanlaydan chiqyapti sakkizinchi mahraj tilning o'ng yoki chap yonlari bilan ost ust oziq tishlarning oralari demak tilni yonboshini yonbosh tishlari ya'ni yondagi oziq tishlarni oralaridan chiqariladi bu zot harfi zo har bir inson o'zini holatiga qarab agar o'ng tomondan chiqarishligi osonroq bo'lsa tilni o'ng yoni bilan chiqarsin agar chap yoni bilan chiqarsa unga qulay bo'lsa unda chap yoni bilan chiqarsin ko'pchilik chap tomonidan chiqaradi mana zo zo bu demak zot harfi tilning o'ng yoki chap yonlari bilan ost ust oziq tishlarning oralaridan chiqar ekan to'qqizinchi mahraj tilning o'rtasidan boshlab uchigacha usti bilan tanglayning oldingi sakkiz tishga qo'shilgan joylari qaytaraman tilning o'rtasidan boshlab uchigacha usti bilan tanglayning oldingi sakkiz tishning qo'shilgan joylari bundan l l lom chiqadi o'ninchi mahraj tilning uchi bilan oldingi ikki yuqori tishning ich tomoni demak tilning uchi bilan oldingi ikki yuqori tishning ich tomoni bundan n nun harfi chiqadi n n deganda demak tilning uchi oldingi ikki ust tishini ich tomoniga tekib turibdi tilni uchi n o'n birinchi mahraj bu o'n birinchi mahrajda ya'ni javob tilning uchi bilan tanglarning o'rtasi deyilgan ozgincha mana shu yerda xato bor chunki tilning uchi bilan tanglayning o'rtasi bo'lsa r r r deb bir boshqacha r harfi chiqadi aslida demak bu shundoq aytiladiki tilning uchi oldingi tepa tishining ya'ni ikki tepa tishining ich tomondagi milkiga tegib tebratilib chiqiladi demak tilning uchi oldingi ust tishni ichki mulkiga tegizib tebratilib chiqiladi r r r harfi chiqadi o'n ikkinchi mahraj bu tajvid kitobida o'n ikkinchi mahrajda tilning uchi bilan oldingi ikki ust tishining tubi deyilibdi biz bunga qo'shimcha qilamiz qo'shimcha shundoqki tilning uchi bilan oldingi ikki ust tishning tubi va pastki tishning ich tomoni uchining ich tomoni ana o'shanda bundan to dol ta chiqadi ba'zi o'n ikkinchi mahrazda pastki tishni tilga tegishini yozmagan biz qo'shib qo'ydik demak tilning uchi bilan oldingi ikki ust tishining tubi va pastki oldingi tishning ich tomoni bundan demak to dol ta chiqadi o'n uchinchi mahraj tilning usti bilan oldingi ikki yuqori tishning tepasi tilning uchi oldingi ikki ost tishning ich milkiga yopishib turadi bundan sot sin za harflari chiqadi qaytaraman tilning usti bilan oldingi ikki yuqori tishning tepasi oldingi yuqori tishning tepasi tilning uchi esa oldingi ikki ost tishning ich milkiga yopishib turadi s bunda ham havo bo'g'ilib o'sha qisilib chiqadi s ya'ni sod sin za o'n to'rtinchi mahraj tilning uchi bilan oldingi ikki ost ust tishlarining oralari bundan zol sa zo chiqadi qaytaraman zol sa zo chiqadi endi o'n beshinchi mahraj oldingi ikki ust tish bilan ostki labning ich tarafi bundan f harfi chiqadi f oldingi ikki ust tish bilan ostki labning ich tarafi bundan f chiqadi xuddi shu mahrajning yaqin joyidan ya'ni oldingi ikki ust tishni tashqi tomoni bilan ostki labning ichkariroq tarafidan v chiqadi v harfi vov fni aytish mahalda ostki labning ich tomoniga tepa tishning uch uchrog'i tegadigan bo'lsa og'iz yoyib labni yopishtiribroq aytiladi bundan f chiqadi vovni aytishlikda esa vni ust tishni tashqi tomoni labni fning chiqadigan joyidan ko'ra v ya'ni labning yana ichkariroq joyga tekizilib chiqiladi bunda og'iz sal bo'sh qo'yilib aytiladi v vov f v lekin bu tajvid kitobida vovni o'n oltinchi mahrajda keltirilgan bu aslida shu o'n beshinchi mahrajni o'rnidan chiqadi endi o'n oltinchi mahraj ikki labning orasi bundan m min bilan b harfi chiqadi vav esa yuqoridagi shu o'n beshinchi mahrazni chiqadigan joyidan chiqadi bu yerda shu o'n oltinchi mahrazdagi ya'ni ikki labning orasidan demak min bilan b harfi chiqadi o'n yettinchi mahraj hayshum ya'ni dimog' bundan g'unnalik tanvin mim nun harflari chiqadi inna mimma degan so'zdagi mim bilan nun harflari chiqadi bu demak harfning mahrajlari edi shu harfning mahrajlarini imkon qadar o'z o'rnidan chiqarib qiroat qilishlikka har bir inson qattiq ahamiyat berishligi kerak